Mangiu terpomoin. Terpomoi estas tut monde apresata mangiajo. Per gi oni povas prepari tutan aron da pladoi, cioi elegante ACOMPANAS alien eble pli noblain bon gustajoin. La mia gusto a parte plesurige estas mangi ilin lao portugala maniero rostitai cun scello. Tamen, multae personoi timas mange ter pomoin en la supposo che ili negative influas la glucoson en la sango cae trograsigas la manginton. Esploristoi en la Universitato de Louisiana en Usono decidis pristudi tion, cae fine al venis al tutte contrauei concludoi. Ien iliei el trovoi. Ter pomoi en havas gravain substansoin, kiui al portas bon faron alla sano, cae ne pliigas la riscon de diabeto tipo 2, kiel oni supposas. Por sentis sin satai, homoi emas engluti certan quanton da mangiajoi sen considero pri la responda quanto da calorioi. Se oni mangias ion, cio estas pesa, sed en havas malpli da calorioi, tiam oni povas malpli la quanton da englutitai calorioi. Partoprenantoi en la studo, sentis sin satai pli rapide ciam ili mangis ter pomoin, tiel che ili cessigis la mangiadon pli frue, antau ol engluti aliaen pli caloriaen mangiajoen. Trovigis partopenantoi en la esploro, ciui estis tro insulino resistai, sed la quanto da glucoso en ilia sango ne estis negative influita pro englutado de terpomoi. Facte, terpomo mangiado ec helpis ilin perdi corpo peson. Homoi ordinare ne successas resti fidelai al ia dieto, cion ili ne apresas – au al tro monotona dieto. Sed ter pomoen oni povas prepari lau diversae malsamai receptoi ca estas mal multe costa vegetajo facile en conducebla en dieton. Ter pomo solanum tuberosum estas tubero nome parto de la trunceto kiu crescas sub la tero. Gi en havas considerindan quanton da carbonhidratoi, mineraloi, vitamino C, cae iom da vitaminoi el la bo gruppo. Gi originis en Peruo, en la regiono de Andoi, conata de la Incaoi ecde de antiqua tempo. Gi estis alportita al Europo en la dexesa iarcento, cae poste gi disconigis cae cultivigis en la tuta mondo, char gi adaptigas al diversae climatoi. Facte, ili preferas malvarman medion. Tamen, existas miloi da spezioi de tiu planto, cae pli ol cent spezioi productas mangeblaen tuberoin dudec specioi estas effective cultivatae, ien cial ili trovigas sur la teleroi de prescau ciui popoloi.